บุ๊กทูห้าสิบสามพันจาโฮเซร้านค้ามากาเซฮาเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา ما در جستجوی یک فروشگاه ورزشی هستیم. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ ما در جستجوی یک قصابی هستیم. เรากำลังมองหาร้านขายยา ما در جستجوی یک داروخانه هستیم. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล چون که ما میخواهیم توپ فوتبال بخریم. เราต้องการซื้อซาลามี่ چون که ما میخواهیم کالباس بخریم. เราต้องการซื้อยา چون که ما میخواهیم دارو بخریم. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล دنبال فروشگاه ورزشی میگردیم تا توپ فوتبال بخریم. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ دنبال قصابی میگردیم تا کالباس بخریم. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา دنبال داروخانه میگردیم تا دارو بخریم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ من در جستجوی یک مغازه عکاسی هستم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน من در جستجوی یک قنادی هستم. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน من قصد دارم یک حلقه بخرم. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก من قصد دارم یک کیک بخرم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم تا یک حلقه بخرم. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม من در جستجوی یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก من در جستجوی یک قنادی هستم تا یک کیک بخرم.